došao sam da ti vidim malju. Nešto mi se oprohtjelo baš ove prekrasne noći da mi je daš. Pa tvoj mački radosti ti htjela. A večera stvarno ne smijela. Molim? Ili možda drugo momka imaš i njemu bi rađe da je daš. Skratit ću za glavu svaku nek se zna ko te bude imao prije nego ja. Da ne bi morao tuđe grave sjeći, ovog puta vjerovat ću ti na riječ. Joj, pa kad ti kažem, pa znaš da ja nikad ne lažem. Neko, daj sad idi prije nego što te tata tu vidi. Jo. opet si A? Sad ću te špakati, sad ću te špakati. Kako si samo revak razmine pa sati? Pa nemojte barbatone, ja i pijam kancone. tudela. Ča ne vidiš kako ova grda nosi odjela? Pa, e, tata, ja, ja ne znam, nisam, ja, e, ja ne znam zašto on tu, ja ga nisam zvala, došao sam. Ma ne ljaži, dogovor je bio da ću doći, da ćemo se cijelu noć. Slušaj, mali, bolje bi ti bilo da greš ja dok mi mozak još malo funkciona. Ne idem ja nikud dok ne zadovoljim svoj ud. Što si to, mali, reka? jo, jo. jo, jo, jo, jo. <laughs> Znaš ti koliko sam ja udovao sjeka? Ha? <laughs> Julija. Mislim da bi trebao ti ja sad. Da ne izgubim svoj ponos ovako mljad. Ajde. parti! Biži, biži. Biži! I nemoj se više tornati da ti barbatone pucu ne skrati. A vi Htio bi pored mene da leži. E, tata će tebi mladega naći. A ove će barabu ko zlo snaći. Dođi do tuda ako smiješ da vidi već pjeva da se biješ. Slušaj ti mali. Ko ti jari vanća pati, žive će ću tu zemlju zakopati. Ako zove mog preda mljeta neće daći pojmice dva ljeta. Slušaj mali, reći ten svojem frendu omletu. Da ću od vas dva načiniti jednu veliku polpetu. Si me dobro razumija? Sad se grem presuči. Kad se torna, ko si još tu?